ne forgesu conservi la memoron. Essenza elemento in la homa personetso estas la memor capablo. Se gine bone funccias, tio negative influas nian ciutagan vivon cae nian rilatoin cun aliei homoi. Fakte, ni estas tio kion ni memoras. Jen tio consistigas unu el la cefai plendoi de maliunai homoi. Laugrade ciel la iaroi accumuligas, la memor capablo shainas shrumpi, iom post iom. Pri tiu temo, la mond fama giornalo The New York Times, antal nelonge, publicigis articolon basitan sur la informoi de conata neuroscientisto Richard Bresnack, professoro en la Universitato George Washington. li certis che tiu memor perdo tutte ne estas io ne evitebla. Dum iardecoi li helpas pacientoen qui es memoro ec lamis. Uno el liei libroi en havas tre practican aliron al tiu grava problemo. Li proponis mensain exerzoin cae al prenon de cutimui en la ciutaga vivo, ciui povas helpi tiu sense. Li celas solvi la ciu momentain stumbloin de la memoro. Temas pri la creopova pensmaniero, pri la memorigo de jussai ocasajoi, cae de tio cio ocasis antau longa tempo. Oni devus ciutage sin exerci relate alla memoro. Unua pascio estas eviti pecoin, quiui malhelpas la menson. La unua peco estas manco de attento. Multae fiascoi de mia memoro estas causate de mis attento. Gi signifas che la cerbo ne povis codigi la concernan informon. Uno maniero attenti pri nova informo estas imagi la vorton. Se one ligas vorton al bildo, tio eble plifortigos la rememoraton. Exemple, se via nova amico nomidias Moseo, eble vi tion neforgesos, se vi imagos lin kiel profeton cun la tabulo de la dec ordonoid en la mano. Alia favora cutimo estas practicado de parcheroi, ciutage. Clopodo memori liston da acetendajoi ciam vi iras al vendeio. Clopodo trovi adreson sen helpo de gopo so. Clopodo cuiri sen consulto alla iam legita recepto. Ancau ludoi Estas tre helpai. Shako kai kart ludoi, exemple, crom ludoi cum demandoi kai respondoi. Rememorado de historiei factoi kai de la nomoi de sportistoi de via preferata te amo estas same amusa kai stimula. Kai nepre, ne neforgesu legi romanoin, car tia legado postulas attentan sequadon de factoi pascio post pascio. Relate al technologiagioi, professoro Resnack attentigas che gi povas esti dangera. Se vi fidas via in listoen en la telefon apparato, tiam vi mal malpli ofte postulas che via memoro funcciu. Crome, constanta interretumado faciligas distrigion, cae distrigio estas malamico de la memoro. Laste, humoro estas essence grava factoro. Deprimigio cae malbona humoro influas la cerbon tre negative. Se necesse, sercio helpon de profesiulo contra tio. Alivorte, Ne tro maltrankvilidiu. Se vi foie forgesis kie vi parcis la automobilon, ne faru el tio tragedion. Ci povas ocasi al io ein persono. Fina demando. Ciu vist si povas canti la tutan himnon la espero sen rigardo al la texto?